Добровільною відмовою від доведення злочину до кінця є добровільне і остаточне припинення особою попередньої злочинної діяльності при усвідомленні нею можливості її закінчення. Добровільна відмова передбачає добровільне припинення злочинної діяльності. Добровільним визнається. Припинення попередньої злочинної діяльності особою за власним бажанням. Остаточність відмови це безповоротність прийняття рішення про припинення попередньої злочинної діяльності, тобто особа відмовляється надалі повертатись до цього злочину. Добровільна відмова здійснюється на стадіях приготування і замаху на злочин. Добровільна відмова це обставина, яка звільняє особу від кримінальної відповідальності. Глава 42. Стадії вчинення злочину. Стадії вчинення злочину це певні етапи підготовки і здійснення навмисного злочину, що розрізняється між собою за характером дій на кожному етапі. Відомо три стадії вчинення злочину: перше приготування, друге замах на злочин, третє закінчення злочину. Закінчення злочину має місце там, де діями особи виконані всі ознаки складу злочину, вказані в законі. Приготування злочину це пристосування засобів чи знарядь, чи інакше умисне створення умов для скоєння злочину. Підшукання це придбання, що змінюють форму якості засобів чи знарядь скоєння злочину. Пристосування це діяння, що змінюють форму якості засобів чи знарядь злочину, їх ремонт та інше інше умисне створення умов це пошук співучасників, розробка плану, вивчення місця скоєння злочину та інше. Приготування до злочину за загальними правилами підлягає кримінальній відповідальності. Замах це умисна дія, безпосередньо спрямована на скоєння злочину, але не доведена до кінця через обставини, незалежні від винного. Наприклад, винний стріляє в потерпілого з метою вбивства, але схибив. Замах на злочин майже завжди підлягає кримінальній відповідальності. Глава 43. Кримінальне покарання та його види. Кримінальне покарання це засіб державного примусу, що застосовується судом при винесенні вироку до особи, яка скоїла злочин. Тобто покарання це засіб державного примусу, засіб, що назначається лише за скоєння злочину. Покарання застосовується лише за вироком суду цілями покарання відповідно до статті 22 Кримінального кодексу є кара за скоєний злочин, виправлення та перевиховання засуджених, запобігання скоєнню нових злочинів як засудженими, так і іншими засобами. Відповідно до статті 23 Кримінального кодексу покарання діляться на три групи: а. Основні, що призначаються як тільки головні, б. Додаткові, що не призначаються самостійно, а тільки як доповнення до основних, в. Змішані, що можуть бути основними, так і додатковими. Основні покарання перше позбавлення волі на строк від трьох місяців до десяти років, в окремих випадках до п'ятнадцяти років. Друге. Виправні роботи без позбавлення волі